bermatzen duzu arxibetan eta beste hesetan, eta arxiba batetan jakurri nizuen bilkua bat eta matalaz saldi zagertu zela. Eta horren hoi hartu dit, amini bat, e, eh, arra postien nuk heiteko, behar dizu librik jakurri. Prefosta eh, galto manean usten dit, duda manean usten dit, uste dit funtsin egintudan istoiek e, Uh, eh, istoiak izkibatu ditzat eta hanitz badit, eh, gaizeli batek eh, argitzeko, goiztoiaen argitzeko gaizeli batek harten ditzat, horrokorin eh, duda betiko galtuk bat ditzat, bena jale uste dit, uh, holako, harritutu dala eta hoi, hoi hoi nizu nahi agertu. Eta fikzio bat dea, ala, e, istoia, hik nahi duk, e, beste argibide bat eman. Nik ez dit, eta ez dit istoia lai e, nahik, istoia zinteresatu nuz beti, preforta, goheria maite dit eta nahi dit hain istoia esagutu, hobeki. Bena eh, hor, e, atzaman dudan e, arxibetaik nahi izan dit biziasi, er nahi beita, batek agertzen dizu gertakai bat. Mena gertakai hoi, ondoio batuz, mena hor, jentik bildututz, ez tabadatu dizi eta jabaki bat hartu dizi. Ordin nik nula heltu dien jabaki horren hartzea, iseatu dit, e, mementoko, jala hiua hun urte, jala mila boste hun urteko, jentik nula bizizien ikertu dit, nula bizizien, zertaz bizizien, e, nula mintzatzen ziene bai, eta ordin hoiko istoia tipieli bat muntatu ditzat hor, asmatu ditzat, e, nula bizitzen ahaltzien eta hoi duzu plazea ebai, e, konten nuzu, e, ene ustez, eh, ene ustez, heltu beniz, e, istoia simple libaten e, izkibatzea, e, memento heli baten, gertakai heli baten biziaztea, eta uste dit hoi duzu ene, e, ene lana eta ene plazea e hoi izan duzu. Eta ordin, adibide baten e, emaiteko, haldeikuk e, historia kipi bat kontatzen hola imidia emaiteko ehi librian iakurtzeko? Uh, ikerketa hoietan prefosta, ilherritako kutsiek edo kutsie bibilak hor, badakize, e, ikertetit ze seinale nun, nur nul egiten eta nun basien nuiztiz gehoz eta hoiko e, libro hanis baduzu hortan bena e, txibion e, ez duzu batutzu harriek zumaitek data badizi bestekez ordin kapitulu batetan asmatu dit e, e, harri kutxe hoien egile bat asmatu dit nula merkatin den, nula behetxe esuiten den, harri marra, margua nula egiten den, eta gio nula zizelkatzen din. Eta oso nik imaginatu gaizabatuz, mena harri eta ipartitzen duzu, harriak oano ikusten duzu. Urdin, oai ikusten dien harri hoietaik, asmatu dit nula egiten zin, nula asmatzen zin beak margo baten egitia edo beste baten egitia, e, eh, asibena taik partitzez eta oso eh, konten nuzu nula agertu dudan hoi, zerren horizki bat gin eh, kapitulu hortan agertzen dudana, eta ilherrietan edo lexantzuko bide bazterin ikusten den kutsia, uano ikusten ahalbeita, eta espantxa dit norbaiteke ene, ene e kapitulu hoi jakurrik, dela lexantzuko bide bazterila kitxien e ikuste, edo ainharbeko kitxien e ikuste, edo osaseko kitxien, edo hanseko kitxien e ikustea. Hala, hoi duzu ene, ene, ene nahia lukez, niku kendudan plazea, kitxe hoien ikustiaikin, niku kendudan plazea, ke parteka dezen.